koncu govoriš, ne kako ne. Tako se vidi, da je delovno. Ja, seveda. Se vidi, da se vidi zaščita več čez se v akciji, ko so tukaj in grejo. To je zarišen, to je zarišen, jaz lahko. Tako da prvo vprašanje, um, kaj je vsebino projekta urbano prilagajanje na podnebne spremembe? Urbano prilagajanje na podnebne spremembe izpostavlja veliko randivost mest na podnebne spremembe in možnosti, ki jih imamo ljudje, da se v mestih prilagajamo na podnebne spremembe, izkoristimo tiste prednosti, ki jih prinesejo, naprimer Eh, višje temperature po zimi, torej manjša poraba energije za ogrevanje, po drugi strani pa, da se tudi pripravimo in ublažimo tiste negativne učinke, kot so naprimer zelo močni nalivi, ki lahko preobremenijo kanalizacijo in odvajanje meteorne vode ali pa eh, hudi vročinski valovi, ki seveda vplivajo tudi na zdravje ljudi in celo povzročajo povečano umrljivost. Ali pa, ali kaj pa je bil razlog za izbor med dobre prakse? Kakšen je pomen izbrane dobre prakse za procese prilagajanja za podnebne spremembe v Evropi in Sloveniji? Primeri dobre prakse so pomembni zaradi tega, ker po eni strani seveda imamo znanje in lahko teoretično predstavljamo, kako naj bi se prilagajali na podnebne spremembe vendar, če to podkrepimo tudi s primeri, kako so nekje že nekaj naredili, je to veliko bolj učinkovito. In ne na zadnje, eh, če so nekje že eh, nekaj naredili na tem področju, našli neke rešitve, je za nas lahko zelo poučno, da te rešitve preverimo, preučimo, tudi možnost prenosa teh rešitev, ali pa iz njih poberemo samo tiste strani, ki so za nas uporabne in jih dopolnimo na tak način, da so stvari potem prilagojene na naše razmere. Mislim, da je zelo pomembno, da vidimo tudi take konkretne primere, kaj se da narediti. Um, komu pa je novinem projekt in za kakšen namen se lahko uporablja spletno aplikacijo in publikacijo? Spletna publikacija je namenjena temu, da lahko čim širši krok ljudi pride do te publikacije. Spletna objava je seveda tudi prijazna okolju, ker ne uporabljamo papirja in je dosegljiva najširšemu krogu ljudi. Torej, eh, prihodnost je verjetno v tem, da take informacije, ki so koristne za veliko število ljudi v celi Evropi, objavljamo na spletu in eh, so tako res dosegljive vsem kako ste uporabni v trenutnih slovenskih razmerah, komu bi lahko najbolj koristili? Veliko prilagajanja se mora dogajati na lokalni ravni. Seveda pa je treba lokalno raven potem koordinirati, povezovati, kajti lahko bi se zgodilo, da bi nekdo na lokalni ravni uh, se prilagajal in s tem povzročal škodo, naprimer nekomu dolvodno ob reki, zato morajo biti stvari koordinirane, torej država mora popravi, pripraviti nek okvir za prilagajanje, potem se pa seveda prilagajanje dogaja tudi na lokalni ravni. Prilagajanje mora biti vključeno v vse nivoje od najvišjega pa do najnižjega nivoja. Najlepša hvala, gospod Cegner. Prosim. Hvala. Jaz upam tako, da, da, da se, da bo, da se da res stvari spremenijo v taki smeri. Ali mislite, da se upajmo, spremenijo? Ja, upajmo. vsako krat, kadar dobimo kakšnega novega ministra, novo vodstvo, ministrstvo, sem tako optimistična in sem potem